Crescis fido priscienzo. Austrio estas considerata lando en quiu la fido priscienzo ne estas tre granda. Compare alla pasinta iaro tamen gi iom crescis. Ce homoi, quiui estas generale malcontentai, la skeptico tamen laula enceto estas extreme alta lige cun la cronvirusa pandemio, la austra socio polarisigis, Ciel en multae aliae landoi. En la eurobarometro de la jaro 2021 montrigis che en Austrio existas forta mal primulto, Ciu havas skeptican gis rifusan sintenon pri la scienzo, au almenau en certai aspectoi. Por pli detale prilumigi la situazion, la Austria Academio de Scienzoi presentis pasintiare unua foie scienzan barometron, cae nun povas fari comparon, ocase de la dua el dono de tiu barometro. Lautio, la fido pri la scienzo, estas iom crescinta septec tri procentoi de la encetitoi indicis sian fidon kiel forta au tre forta. Tio estas tri procentoi pli ol en la jaro 2022. La quoto de la convincitae scepticuloi iom malcrescis de sep al ses procentoi. Apud la legera vento supren, crescas ancau la reputatio cium giuas esploristoi en la loggiantaro. Ciui positivai etsoi, ciel competenta, qualifita, au respondezema, ciui aperis en la enceto, ricevis pli altan priugion ol pasintiare. Crome, septec sep procentoi plus sep procentoi, diras che scienzo cae esplorado plibonigas nian vivon. Octec procentoi plus quar subtenas la statan acceladon de scienzo cae esplorado. Vencis ancao en la enceto la sana homa ratio. Se pasintiare ancora o dectu procentoi consentis tutte plene cun la eldiro, che oni fidu pli pri la sana homa razio, ol pri scienzae studagioe, tiam ci foie estis dec quar procentoi. Triono ancau opinias che scienzo cun cusas cun politico cae economio. Por pli detale rigardi la scepticuloin, oni plenumis specialan analison de la enqueto. Ce tio la faculoi trovis la categorion de la sistemae malcontentuloi. Tio estas malmola kerno de circau dec ses procentoi. Ciuin unuigas skeptica, cae rifusa sinteno, rilate al diversai aspectoi de la socio, cae de la propra vivo. La duono el iline interesigas pris sestec procentoi el ili ne fidas priscienzo, cae octec procentoi ne fidas rapportoin en gazetaro priscienzo. Contraue al tio staras la contentuloi. Laula enceto tio estas procentoi de la homoi en Austrio. Ili orientigas laula politica cefa fluo cae lau democratiae valoroi. Ili estas bone informitai, cae interesigas pri politico. El ili, 71% unu procentoi interesigas pri scienzo, naudec tri procentoi fidas pri gi, cae septec nau procentoi consideras gazetarain rapportoin pri scienzo fidindai. Inter ambau polusoi trovigas laula enceto la average contentai homoi, ili estas circa la duono de la loggiantaro, cae tiel la primulto en la lando. Por crei pli da fido pri la scienzo, aperis quelcae iniziatoi, exemple, messagiuloi de scienzo, kiwi visitas lerneioin por rapporti pri sia laboro. Sed oni volas ancao aperigi pli da messagioi pri scienzo en la socia i en la interreto por attingi an cautiuin qui ne plu consumas tradizian gazetaron